สัมโพธิสัมพุจิตวานตถาคตุพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งตามุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วปาครรมังยังอาเทเตเสียธรรมจักังอนุตรั สัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอปติวัติยังเมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังมิได้ให้เป็นไปแล้วในโลก ให้เป็นไปโดยชอบแท้ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตรธรรมจากใดก่อน ยันทาคาตาอุโคอันตาปฏิปฏิจมาติมาจตุสวาลยาสัจเจสุอิสุทังยานาพัสสนัง คือว่าพระองค์ตรัสรู้ซึ่งที่สุดสองประการและข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง แด่ปัญญาอันรู้เห็นานอริยศาสตร์ทั้งสี่ของพระองค์หมดจดแล้วในธรรมจักรใดเทสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักกปวันตนัง ยากรณาปาเทนาสังคีตันตัมพนามเสเราทั้งรายจงสวดธรรมจากนั้นที่พระผู้ธรรมราชาทรงแสดงเร็วปรากฏโดยชื่อว่าธรรมจากปวัตนสูตร เป็นสูตรประกาศพระสมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกองไว้โดยบาลีวายากรเธอ ेवनामरकथायवान् प्राय भरनति สองอย่างเหล่านี้ ปาปะจิเตนะนาเตวิตาภาอันบันปจิตไม่ควรเสพโยจายังกาเมสุกามสุกาลิกาลุโยโคคือการประกอบตนให้ยควพันด้วยการในการสลายได้ จะฆ่าศึกคือกิเลสอาณาตสันติโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง โยจะยังอัตกิลังทานุโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่าไม่ได้ทุกคนให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบ ผู้ประกออให้ไปจากธาตุคือกิเลส อนาตสันติโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่งเอเตเตภิกเว อุโพนเทนุปกรรมมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่อาจารย์เป็นการไม่ไปไกลที่สุดสองอย่างนั้นนะ สงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดาตาสมาทราบปัวเวมัชฌิมาปฏิปทา ดูก่อนที่สูทางไลายก็ขอปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่านายตาตาคเตอาภิสังกุทาที่ตาตาก็ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ ระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดี เพื่อความดับ อายะเมวะอริโยอาทังกิโกมะโคนทางมีองแปดเครื่องไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เอง เธอยะติตังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมา จอสมวายโมความเพียรจอสมาตความรกจอสัมมาสมาธิความตั้งจจออาโิเมัชมาปฏิปทาดูปิทายนปฏิบัติเป็นกลางตถาคตนา รู้แล้วด้วยปัญญาจริงจากอุกรณียานกรณีกระทำดวงตาคือกระทำยายคือรู้ อุปัสมายาปิญญาญาทังโพธายานิพานายางวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ สุทั้งำลายก็ขอนี้แหละวามจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกชาติมิทาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราตีทุกข์แม้ความแก่ ุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแก้ใจก็เป็นทุกข์อามีไอตัมปิโยคตโกความประสบปับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีอปรโยคทุกโกความพลัาจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามิจังพระนิตามิดุขะมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สามกิเลสปัจจุปาทายกันธายทุกขาว่าโดยย่อาปาทานกันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อีทางโคปนามิตโเอตุกัสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนพิจูทังไร นี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นยา ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ข้อนี้แลความจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์โยตัสเยวะตันหายาเสสวิรากิโรโทความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เลื่อยตัณหานั้น คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยะทังกิโกมะโกทางมีองค์แปดเคลื่อนไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองสายาติทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ Sam 教的法教。 จิเวภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกอริยธาตุนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาตามโคปริทางทุกขังอริยสัจจา ปาติวิชา อุตปาติอา त प ा द อุตปาติดูก่อนที่ดูทั้งหลายอยากผู้ได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้ว ิทานทุกัสมุทโยอริยสัจจังมหาตาพันติเมพิโกเอดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละผลละเสียตังโกปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังไปนันติเมพิโกเอดูก่อนพิสุทั้งหลาย สมุทัยาสันีนั่นแหละเราได้ละเสียแล้วอีดังทุกขนิโรโตอริยสัจจิเมพิกเวโอเตอนันตุเตตุตรเมตุยาปุตตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาทิดูปัอนทีสุทั้งลาย ได้เกิดขึ้นแล้วญาณดดเกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า นี่ทุกนิโรธริยสัรทางโกปนิทางทุกนิโรธริยสัจจังสาธิกาตาพันติเมพิโกเว ไรก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละควรทำไม่แจ้งต่างโคปิทานทุกนิโรธอริยสัจจานสาจิกตันติเมพิกเวดูก่อนที่สุดทางไรก็ทุกนิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำไม่แจ้งแล้วมีทางทุกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเม

คยฟังแล้วในการโอนว่า นี่ทุกนิโรธธรรมนี่ปฏิปทาริยาศาสตร์ตามโคมนิตางทุกนิโรธธรรมนี่ปฏิปทาริยาศาสตร์จังภาเวตาพันติเมพิกเวดูก่อนพิสูทางลายก็ทุกนิโรธธรรมนี่ปฏิปทาริยาศาสตร์นี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตา गोपनिरोधकामिने मदिमधारया सख्या भावितानि मे पिकवे तु कान्ति तु दाय कोतु निरोधकामिने पतिपतार्या सानि न लौढा चर लौ यावनि वञ्च मे पिकवे मे तुजतो सूर्या सचेतो एवन्ति परिवतान्तु वानसाकार นตาสนังนสุวิตุตังอโวติ ดูก่อนพิสุทั้งหลายปัญญารู้เอนตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรสชาติมีอาการติดต้องอย่างนี้ยังไม่หมดจดเตียงใดแล้ว เนวตาวังวิกเวสเทวเกโลเกตมารเกตพรามเก सामनकामय ย च ा य तथैव मनुताय अनुतरं समासम्बोधिङमितं उतोपचन्याते दोपन्ति तु ทั้งหลารเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตัดสรู้ร้อนเฉพาะซึ่งัญญาเสื่องตรัสรู้ชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นได้ยิ่งกว่าในโลกเป็น กับด้วยเทวดามันรมในมุตตทังสมณะทางเทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะพ่อเมภิกเวยเมตุจะตูสุริยตาเจตุเอวันติปริวัตังตุวาตสาการังยทาภูตังยานทัสนังสุวิสุตังโอติ ดูก่อนพี่สุ ิจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรสชามีอาการจิตสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วนาทางวิกเวตเทวเกโล ึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันตรมในบุตรตังสมณพรามเทวดามนุษย์ญาณญาปนเมตตนาอุตปาทีก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาอุปเมวิมุตติ ตินาติธานิปุณาภวตีว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบ ชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอิธามโวจะพระพวาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสทำปริยายอยานี้แล้ว อาสมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาติตังอภินานโทพระภิ ปัญญาวาทีก็มีใจยินดีเพลินมาติดธ้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมาสมิจาปนวัยยากรณาสมิขายามาเน ก็แลเมื่อวัยากรนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าประสุยูอายะมะโตคกนัญญาสาวิรชังวิธรรมลังธรรมจักขุมุตปาที จากสุในธรรมอันปราศจากทุเรปราศจากมุนเทมได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุกรทัญญายังกิจเจสมุทยธรรมังสัพันตามิโรธธรรมิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งพวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาภวติเตจังภวัตาธรรมจักเก ครั้นเมื่อธรรมะจากพันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมมาเทวาสัตมนุษาเวสุงเหล่าภูมิเทวดาก็ยังเสียงให้เบลือน परनामृतताय वाञ्छायं पराणसि आं समना प्राप्ते व द ा म ा त ตรोและใครในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อุมาเทวานังสัตตังพุทวานยาตุมาราธิกาเทวาสัตมนุษา์เวตุเทพเจ้าเราจะจาก เทพเจ้าเหล่าคุมมเทวดาแล้วก็ยังเทงให้บรรลานยาตุมาราชิกานังเทวานังสัตังสุตวานสาวติงสาเทวาสัตมนุทาเวสุงเทพเจ้าเหล่าจันดาวดองได้ฟังเทียงของเทพเจ้า สิทธิ์ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหลัาจันยามา แล้วก็ยังเสียงให้กระลือนตูติลานังเทวานังสัตตังสตวานิมมารติเทวาสัตมนุษาเวทุงเทพเจ้าเหลัาจันนิมมานรณี ได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหลัาจันดู เทวสต ا ل م س า ج د و ุนเท س ا و ي ر ه า كيف ج ع ร ش ي มิตว ت สวัสดีได้ฟังเสียงของเทพเจ้าราชันนิมานารีแล้วก็ยังเสียงให้ไปเรื่อยปารณิมิตวสวัสดีนังเทวานังสัตตังสุตวานพระมกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวตุม เกิดในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นพระนิมิตวัตวตีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลันเอตัมภวตาภาราณติยังติปตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจักรังววัติตังนาปฏิวัติยังสมเนนวาธรรมเนนวาเทเวนวา จากอื่นดูได้ทานพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วนายป่าสิปัตนามฤกษายวันไกลเมืองปาราณสีทานสมณพรานเทวดามานพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้ว ปิตัมภเวทีได้วันไววสะเทือนสะท้านรันไปอาปมาโนเจโอลาโรปัตุโลเกปัตุโรสีทางแสงสว่างนี้ไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกอธิกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวาดวมเทวานุภาของเทพยดาทั้ง ने रामदालय प्रा